Super. Lepo spod. Sem, ja? Sem, sem. Ne bomo ostali brez. Lepo. se vidi kaj. Ne, ne, ne, ne. Ampak zrazu da nas sliši dobro. Sliši, sliši. Jaz sem vprašanje pripravljena, ki je gospa kamer mhm. pripravljena, tako da je bilo. Ja tako malo improvizirati, kot da jih preberem. Zakaj ste se odločili za izgradnjo protipoplavnega nasipa? Ja, izgradnja protipoplavnega nasipa je pravzaprav eden izmed eh, ukrepov za izvajanje poplavnega varstva. Eh, mi smo rekli, če država ni sposobna oziroma se ne zna zorganizirati, da bomo morali dati eh, pobudo se strani organiziranih gospodarskih družb v območju, kjer je bilo ob lanskih poplavah eh, grozljivo. V tem območju smo največ imeli celih 5 milijonov evrov škode, kar je za naše gospodarske družbe, ki so tudi izvozno usmerjene, zelo problematično. Problem je tudi v tem, da tisti iz tujine, ki naročajo dela, gledajo tudi na to, ali bo izvajalec eh, lahko dobavil tisto opremo, za katero se je eh, je dogovoril, ampak v primeru poplav je to potem rizik. Eh, mi smo imeli takrat v eh, območju, ker je zelo poplavljeno, že urejeno poplavno varstvo, ampak zaradi eh, neurejanja vodotokov oziroma zanemarjanja vodotokov se strani države, se so sredstva vodnega sklada šla v drugam, so se ti vzdrževalni ukrepi na vodotoku Mislinja praktično jih ni bilo 20 let. In to je bil eden temeljnih razlogov zaradi česar je prišlo do poplav. Ste, to ste, to za Mislinsko dolino. Mislinsko dolino. Jaz, jaz poznam in imam tukaj železnike. Mhm. No, vse je verjetno nekaj podobnega. Ne? No. Ja. kdo je na kakšen način to sodeluje? V tem projektu e, e, sodeluje 15 gospodarskih družb iz območja e, Pameč pri Slovenki in pa zavod Ekoprenik, ki pomaga pri organizaciji teh aktivnosti. Tukaj moram pripomniti, da je mestna občina Slovenki za svojo občinsko pravo zelo, zelo dobro zastavila program, ki pomeni bistveno pomoč pri izvedbi teh protipoplavnih aktivnosti. Tako da je sedaj na podlagi teh eh, aktivnosti občine prišlo do, um, mislim, da bo jutri podpis pogodbe z ministrstvom, da bodo uh, sprostili okrog 700 tisoč evrov za prve uh, zaščitne ukrepe. Uh, tukaj se uh, pojavlja dvojnost. Namreč nekaj mora država narediti, to je redno vzdrževanje vodotoka in spostavitev v prejšnje stanje, nekaj bodo pa seveda sodelovali tudi gospodarske družbe v tistih območjih gospodarskih družb, kjer je najtežje. Thank you. stroški investicije in finančni eh, trg? Uh, ja, eh, če gledamo samo za uh, investicijo v območju Pameč, kjer je industrijska cona, imamo izračun, ki ga je pripravilo vodno-gospodarsko podjetje Drava, ki je tudi koncesionar. Ta znesek je približno 2 milijona 400 evrov. To pomeni, da tisti prvi zaščitni ukrepi, ki se bodo delali letos, bodo pravzaprav že narejeni. Žal pa je zdaj bilo urejeno tako, da nismo uspeli dobiti od ministrstva več sredstev, eh, ker bi naj iz naslednjega črpanja sredstev Evropske unije eh, pač ta sredstva tudi lahko pridobili. Eh, pozitivni učinki bodo pa zaščita 450 delovnih mest. To pomeni, če obdržimo ta delovna mesta, bo imela država korist od tega, delavci, družine in pa seveda občina. Eh, tudi eh, razvoj novih delovnih mest je s tem omogočen, ker je tam pač industrijska cona. Eh, če to ne naredimo, ne, potem je to lahko velik problem. Mi smo optimisti, ker je tudi predsednica vlade rekla, da bo naredila vse, da bo zaščitila delovna mesta. Torej, Eh, mora biti ustrezni sklep vlade sprejet, da se lahko ta sredstva investirajo v izgradnjo protipoplavnega nasipa. Še eno vprašanje imamo. Kako pa ocenjujete možnost prenosa te dobre prakse oziroma nekih posameznih elementov v druga lokalna okolja po Sloveniji? Eh, možnost prenosa te dobre prakse je vsekakor eh, smiselna zaradi tega, ker smo mi na lastni koži občutili, kje so največji problemi, Eh, mislim, da tudi eh, ljudje, ki delamo na varstvu pred nesrečami, se v Sloveniji dobro poznamo in lahko tudi na tej podlagi eh, imamo določene stike in pa seveda izkušnje preko raznih sestankov ali pa izmenjav preko internetne povezave in podobno. Najlepša hvala. Hvala. Jaz se držim pristi, da bom vseeno res uspela tako, kot obljubljajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ne vem, če potem, če bomo en nekaj dva intervjuja, bomo še nekaj. Nisem, nisem še A na krivo potem enega takole? Lahko, ne? A bo preveč? A misliš, da... Se, aj, tako je on tukaj stalo, ne? Se več ne vidim. Ne? Ja, se pogledaj, kako je. Zato, ne, še če pa se malce je vključil. Se je živo, se je vlažil. Tako da... Um, Škaj je? Malo je tam dobro meni. Ampak lahko lah tukaj spremem na Kar je nekaj, ja. Ja, je tudi te? Jaz sem stabiliziral, ja. V bistvu sem jih stabiliziral, zato, ko sem imel živor. Ja, ok, super. Moraš v dobro stabilizirati, če imaš lahče, daš v avtorje.

Se že tako Ja, ja, ja. Kaj da počka. Bolška v... Ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Pa je Ne to, da je preveč poveča slika, kot je... Probno zvanje. Ja, ja, ja. Še predobro nam bo plavanje. Kulje, pa je tako. Mi zdi, da je A vprašajo, če te pa se tam ne? Za izjave? Ja. Lahko bi, ja. A kar tako pustim kade? Hvala. Slab se vidi tudi za nekega pašeta iPhone. plaval bomo, vidiš? Vidim, če vidim. Pa šport, ne, daj, more biti zjutraj. Tudi dvakrat. Ja, pa zjutri. Ma ne, ne vidijo. Ma ni, da se odlači. Dobar dan. Dan. Pa že si jaz. Kaj ti je už? Si videl, da si že na vrsti. To bi dobro slišati, sem to bi bilo tako slišati, da vidimo, kako je radio. Ja, ja. Halo. Ja,